الامام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره هذه الغايه التي خلق الله الجن والانس لها وبعث جميع الرسل يدعون اليها وهي عبادته المتضمنه لمعرفته ومحبته سبحانه وتعالى والانابه اليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى wapenzi watukufu wa Islam baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kumsalia bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwanza kabisa napenda kuhusieni na kujihusia nafsi yangu juu ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hakika kufaulu kwetu hapa duniani na kesho akhera ni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hatutomuogopa Allah kwa kufata maamrisho yake na kuacha makatazo yake basi tutakuwa sisi minal khasirina ni katika watu waliopata hasara kwa hiyo ili tufaulu katika huu ulimwengu na kesho akhera ni tumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumcha yeye subhanahu wa ta'ala famin alwajib ala kulli insan ni wajibu juu ya kila mwanadamu an ya'lama limadha khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu kwa kila mwanadamu ajue ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba na kamleta katika hii dunia واعطاه كل ما ma yahtajuhu fi hayati, na akampatia kila anachokihitajia katika maisha yake. Allah amekuleta hapa ulimwenguni, akajua wahitajia chakula, akakuletea chakula, kaleta mvua, ardhi ikaoteshwa, vikapandwa vyakula, watu wakavuna, ikawa ni katika maisha yao lazima waishi na riziki hiyo. Vile vile akaona kwamba wewe una haja ya kusafiri kutoka hapa kwenda kule, akakuletea kipando kuna magari kuna ndege kuna ngamia kuna punda vyote hivi ni vipando ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemletea huyu mwanadamu baada ya kumuumba akajua ana mahitaji fulani lazima atakuwa naye akampatia huyu mwanadamu wa arsala ilayhi ar-rusul kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamtumilizia mitume kuanzia nabiyullah Adam alayhi salam mpaka kwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wote hawa mitume walikuja kufanya kazi gani ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala atuletee mitume wa anzala alkutuba vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akatuteremshia vitabu Taurat Injili Zabur Qur'an na vitabu vingine vingi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyovileta katika ulimwengu huu فالإنسان يسأل لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى وأعطاني هذه الأرزاق وأرسل إلي الرسول وأنزل إلي الكتب لماذا هذا؟ كني الله سبحانه وتعالى وكفني يوتي هايا أم كومبا ككريم وككل شيء كلك إيه؟ كتكه ولوين والجواب جواب أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وغيره من الخلق لإخلاص العبادة له وحده jawabu ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mwanadamu na viumbe wengine wasiokuwa wanadamu kwa ajili ya kumtakasia Allah ibada hadha huwa algharad alasma wal'a'la li khalqi Allah hadha alinsan Hili ndio lengo kubwa la, la Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba huyu mwanadamu, kisha akamfanyia yote haya, kumpatia kila anachohitajia katika maisha yake, bado akamtumilizia mitume, bado akateremsha vitabu liikhlasi libadati lahu subhanahu wa ta'ala lengo ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada peke yake duna an yushrika fi ibadati llahi ahada pasina kumshirikisha Allah katika ibada hiyo yoyote kaina mankana yoyote atakayekuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake ndiye ambaye anaabudiwa yeye peke yake ndiye ambaye anatakasiwa ibada kwa maana ibada hizi nikiomba na muomba Allah nikitaka ulinzi namtaka Allah nikitaka kutegemea nategemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala zote hizi zafanyiwa Allah na wala haifai kuwa mtu atakuwa namuomba Allah kisha kule yuko na mzimu wake tena anaenda kuomba huku anamuomba Allah kisha kule yuko na kaburi la sharifu aenda kuomba hakuna jambo kama hilo tumeumbwa kwa ajili ya kumtakasia Allah peke yake ibada li'annahu huwa mustahiq ala dhalik kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anastahili kuabudiwa la ghairahu hakuna mwingine yoyote atakayekuwa awe ni malaika awe ni mtume awe ni nabii awe ni shekhe awe ni wali hakuna hao hawastahiki jambo hili anastahiki ni Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala alwajib fa'ala alinsan an ya'rifa hadha ni juu ya mwanadamu kujua hili kwamba Allah amekuleta hapa na akakupatia kila kitu ili umnyenyekee yeye kwa kumfanyia yeye ibada peke yake pasina kumfanyia ibada mtu mtu mwingine qala ta'ala Allah sema katika Qur'an suratul dhariyat aya ya 56 wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah tueleza lengo na hikma ya kumleta huyu mwanadamu pamoja na majini katika huu ulimwengu asema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikuwaumba majini na watu isipokuwa wapate ku, kuniabudu mimi Allah asema hivi kumpwekesha Allah kwa ibada kumtakasia Allah peke yake ibada hadha huwa algharad hili ndio lengo la mwanadamu kuwa yeye ameumbwa katika huu ulimwengu isiye ikawa wewe ni mwanadamu unaishi tu wala huelewi eh, ni kwa nini umeletwa hapa duniani هل يمكن لله أن يخلق مخلوقا بغير غرض بغير هدف je yawezekana kwa Allah kuumba kiumbe bila lengo lolote amemuumba yule ng'ombe akajua kuwa ni chakula chako mwanadamu utamtumia katika maisha yako akaumba mbingu na ardhi kwa lengo ma khalaqahunna batilan Allah hajaumba kwa hivi hivi ayahsabu al-insanu an yutraka suda je mwanadamu ya dhania tu wataachwa hivi hivi awe kama mnyama yakulu wa yashrabu wa yanamu khalas wa yamut eh awe kama mnyama anakula analala eh anaamka na kisha anakufa inakuwa ni basi la bal Allah subhanahu wa ta'ala dhul hikma yeye ana hikma ya hali ya juu katika kufanya mambo yake kwa hiyo amekuleta hapa duniani ili umtakasie yeye ibada peke yake usiabudu kingine usimnyenyekee mwingine usijidhalilishe kwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu huwa al-akbar wa huwa al-a'zam yeye ndio mkubwa na mkubwa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye kwa kufanya yote haya neema zote unazoziona katika ulimwengu huu eh Allah amekupatia ili umtakasie yeye nini yeye ibada Allah subhanahu wa ta'ala al-Imam Abdurrahman السعدي رحمه الله katika kuelezea hii aya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun asema hadhihi alghayatu allati khalaqa Allahu aljinna wal insa laha hili ndio lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba majini na watu kwa ajili ya lengo hilo gani na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtakasia yeye ibada wa ba'atha jami'a ar-rusula na Allah subhanahu wa ta'ala akatuma mitume wote limadha yad'una an-nasa ilaiha wanawalingania watu katika nini katika kumwabudu Allah peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote wahiya ibadatu akasema shekhe nayo ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala hadha huwa al hili ndilo lengo isijekawa mwanadamu katika ulimwengu kama huu naishi tu kama mnyama hujielewi hujitambui ikawa unakula unalala basi khalas hata kukumbuka ya kuwa kuna yule aliyekuumba akakuleta hapa duniani akakupatia kila kitu pumzi unaotumia ni Allah chakula unachokula ni cha Allah subhanahu wa ta'ala limadha la tusalli kwa nini uswali ewe muislamu ewe mwanadamu rubama tusalli fil usbu'i yawman wenda ikawa unaswali katika wiki siku moja yaumul jum'a fakat mithla an-nasara wal wa ghayru kama vile manasara na mayahudi hadha laysa yanbaghi lilmuslim walilinsan hayafai kwa mwanadamu kufanya hivi lazima ukae ujitambue na ukariri kila mara hili suala katika akili yako limadha khalaqani Allahu azza wa jalla kwa nini Allah ameniumba akanileta katika ulimwengu kama huu kwa hiyo lengo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala alibada almutadhammina limaarifatihi wa mahabbatihi tena ibada ambayo imekusanya kumjua Allah unakaa leo hii mwanadamu wala hujui Allah ni nani hujui majina ya Allah ni, ni yapi hujui sifa za Allah ni zipi hii ni hasara humjui Mola wako aliyekuleta katika ulimwengu kama huu hal ata ala linsani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura miaka mingi imepita kwa mwanadamu alikuwa si chochote si lolote aliyekuleta hapa duniani ni nani aliyekupatia riziki ni nani anayekupatia pumzi ya kupumua ni nani kama si Allah subhanahu wa ta'ala hunaka man ya'rifu hadha walakin yusarrifu alibadati lighairi Allah azza wa kuna yule mwingine anajua kwamba Allah ndo amemuumba lakini anaenda kuabudu mti aenda kuabudu kaburi aenda kuabudu pango aenda kuabudu kadha wa kadha hal hum khalaqu je wao ndio wamekuumba wakakupatia riziki فالانسان لابد ان يسال نفسه هذا السؤال دائما وابدا كل siku jiulize limadha khalaqani Allah azza wa jalla kwa nini Allah ameniumba jawabu ni kuwa amekuumba ili upate kumnyenyekea yeye kwa kumwabudu kwa hiyo ibada ambayo imekusanya kumjua Allah ukija kumwabudu Allah uwe na maarifa tama li rabbik uwe na maarifa makubwa na yalokamilika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala Allah ana haki gani kwako wewe Allah amekuamrisha nini amekukataza nini wa mahabbatihi na vile vile kumpenda Allah yani umwabudu Allah kwa kumjua na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumnyenyekea yeye Allah subhanahu wa ta'ala wal inabatu ilayhi na kurudi kwake kwa kila jambo rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala umekosea rudi kwa Allah hakuna wali wala sharifu anayesamea madhambi ya watu anayesamea nani ni Allah subhanahu wa ta'ala hakuna pango wala kaburi linalosamea madhambi ya watu Allah ndi ambaye anasamehe madhambi ya watu kwa hiyo kila kitu chako nenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa wataka kazi wataka mtoto wataka mambo yako ya kiulimwengu tawakkal ala Allah warji ila rabbik nenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa samadu yeye ndiye ambaye anategemewa kwa kila kitu ndo anakidhi haja zetu zote hata usijione mjanja ukaona mimi nimepata mali nimepata hizi ukaona ni kwa sababu ya fikra yako na elimu yako na ujuzi wako la Allah azza wa jalla tadhakkar Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-amil li kulli hadhihi al-umur yeye ndo anafanya mambo yote haya kwa hiyo lazima tumjue Allah tumpende Allah tumnyenyekee Allah subhanahu wa ta'ala na turudi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala wal ikhbalu alayhi na kumwelekea yeye wal i'radu amma siwa na kuepukana na vitu vyote vile ambavyo visivyokuwa Allah ambavyo vinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala asije mtu akakudanganya ya kuwa wewe ukitaka kufaulu mambo yako kama vile inavyosemekana uende ukanyenyekee katika kaburi la mtu fulani mbona ni makaburi hayo peke yake katika ulimwengu makaburi yako mengi lakini takhsisi alqubur lihaulai kwa nini mnafanya takhsisi ya makaburi ya hawa watu wengi wema wamekufa hii ni kutaka kuwafanya watu kuwa ni watumwa kwa kabila fulani au kwa watu fulani wanyenyekee hao wawache kumnyenyekea nani Allah subhanahu wa ta'ala mtu asikudanganye bwana nenda kwa Mola wako kila kitu utapata ikiwa una ikhlas na imani ya kweli mushkila ni kwamba sisi tunaamini tunakwenda tuna, tuna kumwomba Allah pasina kuwa hatuna yakini yani tuna taraddud tuna shaka na Allah subhanahu wa ta'ala usiwe na shaka na Mola wako mangapi amekufanyia mpaka sasa uko hapo wewe unajigamba mimi mwanadamu ukitembea ukiendesha gari ukifanya hivi ukifanya kazi hayo yote nani anakufanyia ni sharifu ni wali Allah ni nabii ni malaika la Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo usidanganywe kwamba ukienda kule kuna eh, habari mutawatir watu usema kuna habari za ku, za kupatana watu wengi wamepokea kwamba ukija hapo unafanikiwa mambo yako iko katika mitandao huko watu wenda katika makaburi wakaambiwa sogea upige magoti kwenye ile kaburi utaji haja zako hakuna mambo kama haya huo ni ushirikina wa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala watu wamnyenyekea Allah na kumnyenyekea kaburi au sharifu au nani Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana linatadhallala lahu walinaabudahu wahdahu la sharika ili tumnyenyekee peke yake tujidhalilishe kwa yeye peke yake si kwenda kujidhalilisha kwa vitu ambavyo la tamfa'u wala tadhur havina madhara wala havina faida kwa hiyo Sheikh Saadi atueleza katika kusherehesha hii aya wa ma khalaqtul jinna wal insa algharadhu wal ghayatu huwa ibadatullah ni watu tumeumbwa sisi katika ulimwengu kumnyenyekea Allah wala si kumnyenyekea kiumbe chochote ويقول الشيخ صالح الفوزان في شرح الأصول الثلاثة الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى katika kuelezea kitabu kidogo inaitwa al-usulu thalatha akiwa anakisherehesha anakichambua na kukibainisha akisema Allahu innama khalaqana Allah kwa hakika si vingine ametuumba sisi wa khalaqa lana hadhihi al-arzaq na akatumbia hizi riziki ambazo tunakula sisi walimkaniyati na mambo mengi ambayo eh, tunajisaidia tuna sisi katika huu ulimwengu lihikmatin adhima kwa hikma kubwa wa ghayatin jalila na ghaya kubwa lengo kubwa wa hiya an subhanahu wa ta'ala nalo ni kumwabudu Allah peke yake pasi na kumshirikisha yeye Allah na kitu chochote na mtu yoyote kisha akasema shekhe walam yakhluqna kalbahaimi wala Allah hakutuumba sisi kama wanyama tule tu na kulala na kunya na kufanya kibasi tukawa hivyo tu basi na kufa tukachinjwa tukaliwa kalas la Allah hakutuumba sisi kama wanyama asema allati khuliqat limasalih alibad hawa wanyama wameumbwa kwa maslahi yetu sisi ng'ombe ngamia mbuzi wao wameumbwa kwa maslahi yetu sisi ili tupate kutumia katika maisha yetu tupate nguvu za kumwabudu nani Allah subhanahu wa ta'ala kumchinja ng'ombe ukala nyama supu yake pale umepata nguvu ya kula ili upate kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala si ya kufanya maasi na kwenda kumfanyia Allah shirki katika makaburi na sehemu sehemu nyingine thumma tamutu watadha wanyama huwa ufa na ikaisha hivyo hivyo lakini wewe utakufa na utakwenda kuulizwa kwa ulifanya nini hapa ulimwenguni je ulikuwa unamwabudu Allah au ulikuwa unaishi ukiamka asubuhi unaenda kazini huyo amepata pesa furahi sana bali hakumbuki kwamba kuna yule aliyempatia hizo pesa subhanallah hapa eh, lisan ni mwanadamu gani huyo yani anakaa tu yeye akala furahi basi hakumbuki kwamba kuna aliyemuumba na kwa nini amemuumba katika huli mwenye la budda natadhakkara hadha ayuha nas la budda tukumbuke haya enyi watu enyi waislamu annaha laysat mukallafa wanyama hawakukalifishwa na chochote wala maamura wala hawakuamrishwa na chochote wala manhiya wala hawakukatazwa chochote haya yote ni kwetu sisi sisi ndo tumeambishwa tukakatazwa tukaambiwa tufanye hili hili tusifanye hivyo ma khalaqana liibadatihi حقيقه الله سبحانه وتعالى امتومبا كاجلي يكمعبود يي سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل والعبادة أيها المسلمون هي حق الله على عباده كما قال عليه الصلاة والسلام فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وبين ذلك الإسلام إبادة حق يا الله سبحانه وتعالى كما بيلي المسيمة متومة صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد حقيقة حق يا الله يويا ونا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يعني ومعبدو الله سبحانه وتعالى ولا وسمشركي شيء يوتي كتك كمعبدو الله سبحانه وتعالى إن حق يا الله سبحانه وتعالى فهو الذي يستحق أن يدعى الله أن بأماء أن استحق كوم سبب نهاكيات ويتوكل عليه نا الله أن أستحق واتكم تجمع سيكون أن تجمع كتك بشو بنجينه wayustaana bihi Allah ndiye ambaye anastahiki watu tumtake yeye msaada atusaidie katika mambo utasema mbona tunaenda kumwomba fulani amsaidie la afta isti'anat billah baada ya kutaka usaidizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha naona kwenda ukipatiwa jua ni ile isti'ana yako ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo Allah anastahiki yeye kufanyiwa haya kwa sababu ndiye ambaye anastahiki haya wa yustaghatha bihi Allah ndiye ambaye anastahili kufanywa istighatha tumepatikana na matatizo makubwa leo watu wengi nenda katoe nadhiri kule kwenye kaburi la Sheikh fulani kachinje mbuzi kapasue nazi waenda huko eti ndio ambaye ndio, ndio sehemu ambayo itamsaidia yeye kupata mtoto ambaye wewe umefanya hujapata mtoto miaka kumi sasa nenda katika kaburi la Sheikh fulani kaweke nadhiri kule hakuna mambo kama haya. nadhiri anayekiwa nani Allah subhanahu wa ta'ala wastaadha bihi kataka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yeye ndiye ambaye anastahiki subhanahu wa ta'ala la ghairahu si mwingine ولا يجوز صرف العباده لغيره لغيره سبحانه وتعالى كائنا من كان ولا haifai kupeleka ibada ya Allah kwa asiyekuwa Allah yoyote atakayekuwa wala awe ni malaika awe ni mtume awe nani haistahiki ku, kuwafanyia hawa ibada anayestahiki nani ni Allah subhanahu wa ta'ala kuna watu wengine wana fikra ya kuwa waislamu wanamwabudu Muhammad hizo fikra zimeenea kwa manasara na mayahudi na wakristo kwa waislamu wanamwabudu nani Muhammad laysa al-amru kadhalik Muhammad huwa makhluq wa rasul min Allah azza wa jalla wala yajuzu an na'budahu ولو نقطة ولو لحظة محمد بن المجوبي و الله نكي أمبي شاء الله أمي توما كجا كتفنشا نمناكم وابدنا الله سبحانه وتعالى هايفايكم وابدوه حتى نقطة موجة هايفاي إذا كان لا يصح ولا يجوز أن نعبد محمدا فهل يجوز لغير محمد؟ ikiwa haifai kumwabudu Muhammad je yafaa kumwabudu asiyekuwa Muhammad ukaenda katika makaburi yake ukafanya istighatha ukafanya istiana ukaomba kule upate mtoto upate kazi yafaa hiyo ikiwa haifai kwa Muhammad la yajuzu li shakhsin ayu shakhsin fi hadha alalam haifai kwa yoyote katika huu ulimwengu kumfanyia ibada isipokuwa ibada anafanyiwa Allah li'annahu almustahiqu ala dhalik kwa sababu Allah peke yake ni ambaye anastahiki kuabudiwa subhanahu huwa ta'ala wal ibadatu huwa tadhallul wal khudu wal mahabba ibada ni kile mtu kujidhalilisha na kunyenyekea ndio maana ibada sasa haifai kunyenyekea wala kujidhalilisha kwa kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala usiende kwa kiumbe mwenzako ukamnyenyekea na kujidhalilisha kwake la hii ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala mnyenyekee Mola wako eh jidhalilishe na ujeke mnyonge kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa antuhibbahu na um, umpende Allah subhanahu wa ta'ala mpende kwa sababu amekufanyia mengi mpende kwa sababu amekufanyia mengi katika huu ulimwengu ambayo haihesabiki kuanzia kabla hujaumbwa uingie tumboni kwa mama yako utoke mpaka hivi sasa unaringa ukitembea njiani man hadha nani ameyafanya haya isipokuwa ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala kama vile anasema al-Imam al-Qurtubi aslu al-ibada at-tadhallul wal-khudu asli ibada ni mtu kunyenyekea na kule kujidhalilisha sasa ikiwa mtu anakwenda kujidhalilisha kwa kaburi ambalo halimfai chochote, kisha akatangaza kabisa katika vyombo vya habari kwa haya yafaa na watu wengi walikuja hapa wakafanikiwa, innama numli lahum yazadu ithma. Allah asema tunawaacha ili wapate kuzidisha madhambi. Utakwenda pale utafanikiwa, unaenda ukaomba kazi ukapata kazi, hata mtoto, kwani hata wale wachawi wanafanikiwa wale washirikina nafanikiwa lakini je ndo hapo mwizi kaenda kuiba anaiba anafanikiwa anachukua ile mali aenda kutumia nini hiyo ndo ndio hapo ndio usawa huo kule kufanikiwa si kama hivi ndio ndio kwamba jambo lile lafaa Allah subhanahu wa ta'ala kupima imani yako akuangalia wewe kwa hiyo ni mambo ambayo ya, ya kuzingatia waislamu haifai mtu kunyenyekea wala kujidhalilisha kwa yoyote isipokuwa kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala الموضوع كان هدف خلق الله الانسان mawdu yetu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 وعثمان وعلي وعلى سائر صحابة رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا من أهل التوحيد اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص اللهم اجعلنا من الصالحين المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة